քաղաքականություն եւ գործողություններ եւ այս համատեքստում առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնենք Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի արած մի շարք հայտարարություններին։ Ուրեմն անդրադառնալով Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը նա հայտարել է հետեւյալը որ ժամանակն է եկել, որ Հայաստանը ինքը, որը ժամանակին հայտարում էր, որ Ղարաբաղը Հայաստանն է եւ վերջակետ, հիմա հայտարարի, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եւ վերջ։ Եվ եթե դա չանի, շատ ավելի վատ է լինելու։ Բացի դրանից նա հայտարել է, որ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դա ներադրբեջանական հարցը եւ իրենք որևէ մեկին չեն ուզում ներգրավեն այս հարցի կարգավորման գործում շարունակել է նաև վերհաստատել է Ադրբեջանի այն մտեցումը, որ այսպես կոչված անջատողականները սեպարատիստները ունեն երկու ելք՝ կամ Ադրբեջանի դրոշի ներքո ապրեն չի ասում ինչպես ապրեն կամ դուրս գան առհասարակ։ Բնական է տարբեր ձևի պիտակավորել է մեր ժողովրդին, մեր արցախցիներին, նշելով, որ այսպես կոչված սեպարատիստները, որոնք փախել են որպես շներ, պետք է նույն ճակատագրին արժանանան, երբևիցե չկարողանան գան այստեղ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ну Ալիևը միշտ է այսպիսի հայտարարություններ արել եւ ոչ միայն ինքը, ուղղակի այստեղ եւս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք միջազգային հանրության 100%-անոց պապանձված լինելը։ Որևէ արձագանք չկա։ Այսպիսի հայտարարությունները, այսպիսի հրետորաբանությունը շատ նման է 1930-ական թվականների նացիստական կուսակցության համաժողովներին եւ նրանց ծրագրային դրույթներին։ Հիտլերի, Հեբելսի եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ որևէ որևէ պատասխան չկա։ Սա մենք պետք է հաշվի առնենք։ Որևէ մեկից չնեղանանք երբեք։ Պարզապես կարողանանք ճիշտ պատկերացնել իրավիճակը, դուրս գանք այս ծանր հոգեբանական իրավիճակից եւ կարողանանք պաշտպանել մեր երկիրը։ Ամեն ինչ պետք է անենք այդ ուղությամբ։ Երբեք չպետք է հանձնվենք, երբեք չպետք է հանձնենք մեր երկիրը։ Նույնիսկ հարենազուրկ ժողովուրդները, եթե հաստատակամ են եւ միշտ սիրում են իրենց երկիրը, ի վիճակի են այն վերադարձնել։ Չհաշված այն, որ մենք ի վիճակի ենք դերևս պահպանել եւ պահել Արցախը։ Վերջի մի քանի օրերին Ադրբեջանը նորից սկսել է շահարկել այսպես կոչված Արեմության Ադրբեջանի քարտը։ Այսպես Ադրբեջանի կառավարական շրջանակների երիտասարդ ներկայացուցիչները սկսել են մի արշավ աշխարհով մեկ, որպիսի այսպես կոչված ճշմարտությունը, այսպես կոչված Արեմության Ադրբեջանի մասին քարոզեն։ Արեմության Ադրբեջանը հիշեցն է, որ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքն է, իսկ գավառակենտրոնը Երևան քաղաքն է։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ ընդունել է Ադրբեջանում պաշտոնական այցով գտնվող Իսրայելի արտգործնախարարին։ Բացի դրանից նաև երկու երկրների կառավարությունները, կառավարական համատեղ հանձնաժողովները նիստ են իրականացել, խոսել են երկկողմ հարաբերությունների մասին, տնտեսական եւ քաղաքական կապերի խորացմանը եւ այլն եւ այլն։ Սա բնական է, չի կարող չանհանգստացնել մի շարք երկրների, մասնավորապես Իրանին, ասեն, որ այս ամենի ներքո Ադրբեջանի փոքր առաջնորդ Ալլահ Շուկուր Փաշազադեն հայտարարել է, որ Իրանի սատարումը Հայաստանին ոչ այլ ինչ է, քան հակաադրբեջանական մի գործընթացի բաղկացուցիչ մաս։ Իսկ Իրանը հայտարել է շատ անսպասելի մի գործընթացի մասին, արդեն պաշտոնապես հայտարել է, որ Իրանում կմեկնարկեն Սաուդյան Արաբիայի թակավորի եւ Իրանի ղեկավարության բանակցությունները։ Եվ Սաուդյան Արաբիայի թակավորը պետք է այցելի Իրան։ Շատ հետաքրքիր զարգացում է, անսպասելի, բայց մենք դրա մասին ձեզ հետ ենք խոսել լուրջ տեղաշարժերին նկատվում Մերձավոր Արևելքում, ինչը նաև մեզ համար հնարավորություն է ստեղծում նաև օգտագործել այն ի նպաստ մեր երկրին, դա է նաև ինչ որտեղ Ադրբեջանի համար ոչ բարենպաստ պայմաններ ստեղծում դրա համար նրանք կարծես թե փորձում են արագացնել որոշ գործընթացներ։ Պետք է լավ հետևենք այս ամենին եւ կարողանանք պատրաստ լինենք։ Արդեն 2 օր է Կոստանդինոպոլսում, Ստամբուլում բացվել է թուրքական ամենակարևոր ռազմանավերից մեկի Անադոլու թեթև ավիակիր հանդիսացող այդ կարևոր նավի ցուցահանդեսը մարդկանց համար մարդիկ կարող են գնան այցելեն այնտեղ շատ հզոր զենք է ասեմ որ սա աշխարի առաջի իսկապես թեթև ավիակիրն է որտեղ կան անօթաչու թռչող սարքեր ուղաթիռներ եւ այլ տարբեր տիպի հրթիռներ սա ինչ է սա երկու բան է իրենց ներկայացնում նախ եւ առաջ ցույց է տալիս Թուրքիայի ռազմական ներուժը աշխարհին, ուժի ցուցադրությունը, ինչպես նաև ներքաղաքական կյանքում եւ գործընթացներում Էրդողանը կօգտագործի ցույց տալով, որ տեսնում եք ինչ հզոր զենք ունենք, ինչ հզոր նավատորմ ունենք եւ սա իմ շնորհիվ Էրդողանի եւ իր թիմի է։ Ասեն, որ նաև խոսելով Թուրքիայի ընտրությունների մասին գալիք, ոմանք մտածում են, որ եթե Էրդողանը փոխվի, մի քիչ ավելի լավ կլինի իրավիճակը, բայց դա այդպես չէ, այսպես Թուրքիայի կարևորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարներից մեկը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եղբայրներին, եղբայրական ազգերեն, նույնիսկ մեկ ազգի երկու պետություն, եւ որևէ մեկը չպետք է մտածի, որ եթե իրեն գան իշխանության, իրավիճակը փոխվելու է շատ լավ պատասխան է մեզ համար եւս բավարար։ Ասեմ, որ նաեւ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը տեղեկացել է, որ որոշում է ընդունվել մոտ 260 միլիոն դոլար հատկացնել Թուրքիային F-16 կործանիչները, ինքնաթիռները մոդեռնիզացնելու ուղղությամբ, այսինքն արդիականացնելու։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ եւ Թուրքիա հարաբերությունները բավականին սերտ են եւ մենք էլ ունենք սովորելու շատ տեղ։ Տեսնում եք Թուրքիան ինչպիսի մանևրեր է անում եւ ԱՄՆ-ի ամենամոտիկ բարեկամն է Ռուսաստանի հետ է խաղում բոլորի հետ։ Շատ բան կա սովորելու։ Հետաքրքիր զարգացում տեղնեցան նաեւ Սիրիայում, այսպես Սիրիա այցելեց Սաուդյան Արաբիա արգոսնախար եւ հանդիպեց Բաշար Ալ-Ասադի հետ նույնպես պատմական կարելի ասել զարգացում է եւ մենք տեսնում ենք որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները խորացում է եւ Սիրիան կամած-կամած մտնում է նորից արաբական այդ աշխարհի անբաժան մասն է դառնում այսպիսին էին թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր զարգացումներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ մնացեք բարով աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին